Pa kada je vidio da je djelovao na ljude, da su neki plakali, neki suzelili, neki u najmanju ruku počeli da razmišljaju sami o sebi, da svode na neki način svoj hal i svoje stanje, obratio se nakon toga sebi. Pa rekao čovječe, Šta ako Allah subhanahu wa ta'ala oprosti ovim ljudima, a tebi ne oprosti? Pa ja vama kažem, draga moja braća, šta ako mi daje, lično ja, imenom i prezmenom, budem ta, znači, svijeća koja drugima svijetlim, a na kraju ja izgorim. Zatim, kao što vi imate potrebu da vam neko govori o ljepotama ove vjere, to ne znači da puno toga možda bolje shvatate i od nas sami da i ja. Isto tako mi imamo potrebu da se šetite u svojim dolama. Da zamolite Allaha subhanahu wa ta'ala da ustabili naše stope na ovome putu. Jer ako vama prilaze oni šeitani koji su opće prakse. Opće prakse u, u svom poslu. Nama specijalisti prilazi. Oni koji specializiraju svakog daju ponaos, ponaosobno i kaže 20 godina ćeš ti biti šaba šao u svojim prostorima, a nakon toga ću ja tebe srediti. Bićeš ti popularan. Ljudi će te dolaziti, slušat te. A nakon toga ćeš ti biti, ne do Allah da tako bude, jeli, tamo negdje obstali. I zato, draga moja braća, molimo Allaha subhanahu wa ta'ala jedni za druge. Jer je to obaveza iskrenog vjednika. I to je davet mu steđave. To je doba koja se ne odbija. Zato kaže jedan šeh, nije Allah stvorio leđa samo da, jel, imaju tu ulogu koju imaju kaže između ostalog je Allah stvorio leđa, kad ti neko okrene leđa, da ti očineš podoli ne protiv njega, nego da moliš Allaha subhanahu wa ta'ala da mu oprosti. I takva se doba ne odvija. Takva se doba ne odvija. Pa nadam se da je pametnom i šare dovoljno. Jedne prilike je Hasan al-Basri sjedio se ljudima pa mu ljudi postavili pitanje kažu mu, o Hasane, jesi li ti mu'min? Da bi mi sada jedni drugima postavili pitanje. Jesam li ja mu'min? Rekao, kako nisam, pa imaj iskren. Kako nisam mu'min? Šta ti bali? A Bože, šta su ovaj pitanja i tako dalje. Na kvadrat oko Bog da, jel? Pa kaže Hasan al-Basri, ako to znači da sam ja mu'min aman al rasulu bima unzira ilaihi ona je poznati kuranski ajet da vjeruje poslani ono što mu dolazi od Allaha želešanuhu i mu'mini vjeruju vjeruju Allaha subhanahu wa ta'ala vjeruju poslanike u knjige u sudni dan u kada bio on dobar i loš kaže Hasan je mu'min jer to su temeljne stvari ove naše vjere znači to su ruknovi imana I to naše dijete ne uči u Mektebu, ne u Mejtafu. Jer Mejtaf je za vrstvi, tamo je stavlja vrstvi čovjek. A Mekteb je tamo gdje se ovaj, stavljaju knjige, knjige po zidovima ili u rukama ljudi, pa ljudi uči i proučavaju. Pa i ta mala dječa. Nauči to na pamet. Te imanske šarte, te imanske ruknove, bez čega se ne može čovjek deklarišati da je musliman bilo što mu palilo, nije musliman. Znali se čovjeka koji klanja, posti, ide do čave, ali ne vidio meleke. Znači, on ne vidio u dotok informacija. Ili čovjeka koji ne vidio u sudni dan. Ili dijelove sudnjega dana, kao što ima ljudi, kažu, niko se od toga nije vratio, pa ti se neš vratio. Tebe kad trepsnuo, ako Bog da oni, znači, pokorne daške, ti sigurno neš vratio a onda te koje ga ne prestu kazne koje ti Allah pripremio, ali se vratio sada kod Amin, vratio se poslanije kada je sadat kod sadan. I obavještio nas Allahovom dozvolom, vahijom, objavom, šta tamo sve ima, I ne vidimo Allahu žele šano, ne vidimo tebi. Jer ti na dunjalu koji nisi ispravno obožavao Allaha i uvijek si imao ružno mišljenje o svom gospodaru, pa kako onda očekivaš da tvoj gospodar ima lijepo mišljenje od tebe. Pa je to temeljna, temeljni, znači ruknovi, i kaže Hasan, ako to znaš, jel Hasan mu'min, kaže Hasan je mu'min. Ali ako vi mene nešto drugo pitate, ako me pitate, jel Hasan mu'min, kad se god Allah spomene, kad se god Kur'an uči, kada se god spomene nešto od Islama lijepo, da Hasan ovo srce zatreperi, onda Hasan ne zna od kogu se I citirao riječi Allaha subhanahu wa ta'ala, إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون kaže zaista su vjernici oni koji kada se Allah spomene njihova srca da trpene. A kada se uči Allahu i ajeti, to je iman povećava. Šta je produkt toga svega? Wa ala rabbihim yatawakkalun. Na znači, što je gospodara se osvajaju. Pa ako kaže, mislite po ovoj drugoj verziji, ne zna Hasan odgovor. Zna neko od nas odgovor. Normalno da ne zna. Pogotovo danas kada živimo, bi osvetil kolu u tim kamenim srcima, koji prolaze pored toliko milijonskih dokaza, koji upućuju da se treba Allahu pokoriti. Ali oni Allaha dozivaju neuzubila na ruza način. A i oni koji vjeruju, to jesmo mi, živimo u gabletu velikom. Pa kada vidimo da, nekoga, da neko plaće u džani i uči Kur'an, imamo nekakvu predrasudu da čovjek nije možda u redu. Da nije možda sanje sa šta desilo, da on šta ko nije ukrao, što plaće, nije to teđerijsko pravilo, dakle je to sad, ja. Znači, imiš koji izgubili svijest da čovjek može i da mora, kada se Allah spominje, da tada uvijek svijest. To su neki normalno pogrešno razumijeli. Pa hoće, po što ako učinje da padne uvijek svijest, nekakav trans, da polete iz toga svijeta. I kažu na kraju, Ovo je sve iluzija, ovo nije stvarnost. Pa dobro, ko nije stvarnost, gdje da malo te pikne mnom. S jedne strane, drugi put sam pa da kaže iluzija, izvine, alavi, ne znam, šta se on dešava. Ne, ovo je prirodna vjera koja je objavljena ljudima, koja ulazi u sve pore, u sve pore života. Suština imana, draga moja braćo, to je nešto bez čega se ne može na ovom svijetu živjeti. Ima li ikoga da je izašao pred ljude i da ubježuje ljude da ne trebaju da jedu? Ovi koji su tijeli da zamijenu hranu, neke tablete nam napravili. Je li tako? Amerikanci, da li ova ti je za doručak? Ona je malo žešća, ima jače neke doze u njoj. Ova ti je za ručak, ova je malo laganija za večeru. Ja. Morali su neku alternativu, ali nisu mogli nikako jelovnik izbaciti. I oko toga niko ne polemiši. E isto tako, draga moja braćo, neprirodno je i nije normalno. Da po čovjek polemiši da li smije živjeti i da li može živjeti bez imana. Jer čovjek je stvoren namjenski. Oma halektu džinnevo inse illa li ja'budun. Nisu stvorili ljude ni džine osim da me obožavaju. I čovjek ne može izaći iz svoje prirode. Mora nekoga obožavati. Ja sad gledam u trava i svi zvaču. Znaš, to su žvake anti-žikrat. Proti žikra. Moraš nešto, usta moraš otvarat. Treba nekada i žvaku ostiti zube i tako dalje. Da ljudi ne, ovaj, ne okreću glavu, da ne zaudaraj tako. Se pobiju ti bakcili. Ali, vidjet ćemo čovjeka, pa čita daš zaši. On mi je drugo, pa čita daš zrnt da nekakva muzika tamo uradi, nekako je on šta u ulju. Koga on prati, kakve je on zvijezda prati, ali govora nešto da se dešava. Zato što čovjek na angelske skore, sada je pitanje, hoće li obožavati Allaha ili Iblisa. Zato, draga moja, znači, taj iman, imamo, kažem, potrebu za njim na ovom svijetu. To je taj džennet koji jedino ima na ovom svijetu. I zato su šelefi govorili Inne fi dunja dženne Men dehala fiha dehala džennet al-ahira men len jedhul يدخل Len jedhul يدخل جنة ahira kaže na dunjalku ima džennet ko uđe u njega uči i onaj ahiretski. A ko ne uđe u njega, neće ući ni u ahiretski. Kažu, to je iman. To je, ta, to je to duhovno zadovoljstvo koje se postiže s tim imanom, imanom. Možda je to nama još teže objasniti zato što mi nismo Arapi. Ali riječ ima, draga moja braća i cijene sestre, vjerovatno ima se stara ovdje, znači dolazi od riječi Emen. A Emen je sigurnost. Pa čovjek koji ima iman, on je siguran. Prepadne ga se policajac, prepadne ga se država, prepadne ga se ovo i ono, a on normalan. Zato što je on siguran, a drugi, a drugi nesigurni. I zato kaže poslanik Ali Saratu Oseran u hadisu koga bilaš ima mi Bukhari, kaže nusirtu bi nasirati, nusirtu bi ru'bin, Vršivate šehr. Potpomognu sam, znači, strahom na mjesec dana voda. Ti ovdje ilačeš, neko se tamo na kraj svijeta preučio strah. To je Allah ovo pravo. Pa čovjek, znači, koji nema imana, on nije siguran. A čovjek koji ima iman, on je siguran. On je smiren. On ne razmišlja s kojeg će strato skakati. on je znači siguran i to je jedan osnovni razlog i potreba za čega imamo potrebu da budemo mogli na ovom svijetu. Jer takav je, znači, stvar, draga braćo i sjene i sestre, ovoga dunjavka, da je on tako nepredvidljiv, da je on tako, znači, iskomplikovan, da je on tako prolazan, i da je on tako prokljep i ružan, da čovjek nikako ne može da ostane normalan na ovom svijetu ako nije mumin. Znači mora negdje da da se strobali ili kako strobali. I da ode ispod hajvanskog nivoa. Pa ćemo vidjeti danas da ljudi rade dijela i osobine, to ne može potkapu hajvan stati. Znači određene stvari, čovjek čitav noć kaže u mjestu. Nisam jednu životinu upoznao dinjaluku da čitav noć kaže u mjestu. Imate ove životinje koje su preživačne, da. I oni nekada odmaraju. Znači onda kad jedu, jedu. A odmaraju kad preživaju. Ali ta ne radi vodno, samo radi u usta šta ja znam. Ko se više razumije u to. Pa zato, draga moja, znači, nemoguće na onom svijetu živjeti bez imana i biti normalan. I zato se islamski učenjaci raspredaju da li je čovjek ikako normalan koji nije vjernik. Jer puno je dokaz za kuranski koji kažu da oni nisu normalni. Inne fi dalike la ibratu li uli al-bad. Kaže, zato je pouka kad Allah s onom govori o ovome dunjalu i o, o svojim stvorenima i o razmišljanju i pametnima, kaže, to je pouka za onoga koji je pametan. ولكن اكثر الناس لا يعقلون govori kako je prirodna i lijepa djela, kao većina ljudi su budale. Većina ljudi nikak nisu normalni. I zato Allah žele šanu ugovori da ima ljudi, imaju sve, sve kao i kod ostali, srce ide ispod grudo koša, puši im da vr glave, oči i tako dalje, ali nikako im to ne radi. قال ولقد ذبأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم عيون لا يبصرون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل كاش إما نودي يجينا كويسو ميس كاكو أرز جهنم سبريمني بيتش Oni se pripremaju, udaraju rize iz sve papire, I nadaje Allah šta u Isra ima i koji ostali ljudi. Kaže imaju srca, ali sa njima ništa ne razumiju. Komad ne je sa nikde, pa ide od njega. Imaju uši, sa njima ništa ne čuju. Ode kod doktora, pregledava, kaže mu, neću reći, sve imamo nekakvu nežasa, kad doktor ne može doći ispina. Nešto ima, nešto nije u redu, ali što tiče naše medicinske strane, bi su u redu ima oči, nema naočala, nema ništa, a ništa šta ti očima ne vidi. Ovdje je kod očnog doktora sve, mala, velika slova, čeljica, tirca, sve ide. Ali on ništa ne vidi od znakova. Pa Allah onda objašnjava ko su ti ljudi. Kaže u lajke kel enham. Oni su kao stoka. I tu navodi jednu životinju koja se zove Noji. Poznata životinja. Kako je to vrhunac gluposti kod životinja? Najgluplja životinja ovo nije lovačka, pa da sad kaže, nego to je naučno dokazano, Pitaj zaostalo, kad je ganio lovci, ona sakrije glavu. Najbitnije je da glavu zabije u zemlju, konta u sigurnosti je uglavnom sva tu, ne vidje lovci, ostalo, znači balkone i sve što ima od znači. Kaže, u najke ken en an, oni su kao stoka, bele um aban, znači još gori od noja. Noj baš zna glavu spasiti. Znaš, glavu sakriva, pa šta ostalo bude. Ko je takav? Onaj koji ima srce, draga moje braćo, ali mu ne radi, ništa ne razumije. Ima uši. U mene ne radi ovaj kuk je žodnikao, to vam da opet čuje. Bar nešto. Ima i oči. Oni su znači neozupilna bolje od stoke. I zato mi imamo potrebu da budemo u džernetu na ovom svijetu. Jer ovaj svijet je, draga moja, znači toliko, toliko, kazali smo, prevrtli. I toliko, znači, ovaj, iskušenja ima na ovom svijetu da ne možemo nikako proći solo i da ostanemo normalni ako ne budemo imali mana. Ako ne bude taj akumulator dobro instaliran, pa sve lijepo preko čana, pa ta, znači, dinama radila, pa alternator to sve proizvodio, tu energiju, pa dopunjavao stalno. Ne možemo čitati život za guranje pa ovu. Mora sve biti urađeno kako je Allah zatražio i onda kad god nadhjuć bismila upali kako je najbolje. I ono radi kod desirka. Iman kada se upozna kako treba. I zato, draga moja braćo, taj nad iman treba i to je znači nešto što je ovaj, oko čega ne treba polemisati. Šta da samo ono interesuje o kakvom mi to imanu govorimo. Da se može mi ovaj da zaparavamo, da li imamo mi ovaj ispravnu predstavu, to može mi tražiti nešto što je nemoguće. Jer danas ljudi kada vide neke ljude koji bi se ovaj vjeru, pa kaže ovi pretjeruju, brate, nemoj to, pusti ga krajima, ne mene to, ovo je Bosna, ovdje šliva samo može da se uzgaja, ne može ovo dati na veliko poštovanje, znaš. Ja ne bih volio, jer volim ono što je Allah odredio, ali da je Allah odredio da je čaba u Sarajevu, ja svaki dan hađija bio. Nije Allah odredio, da je ova vjera došla na arabskom jeziku, vidio si koliko je to sve složeno. Ti stranaš, koliko treba vremena, to sve razumiješ. Ali to je Allahovo pravo. Jel tako? To je s te strane. S druge strane, da znamo tačno kakav iman nam treba da bi ušli taj dunjalski ženet, a nakon toga ćemo razgovarati oko tog ahireskog ženeta. Jer to je viza za budućnost. Kaže Hasan al-Basri, opet ćemo njega citirati, kaže, lejsel imanu, بالتمني ولا بالتحلي ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الآمال فمن قال خيرا وعمل خيرا يقبل منه ومن قال خيرا وعمل شرا لن يقبل منه kaže nije iman po željama i po potvrdama Tu je riječ nije iman po željama čestitkama. Ono, čestitaš i tu smo umi. Znači nije iman po željama i po potvrdama, ima Bog. Nego je kaže iman ono što se slegne u srcu. i to povjeruju u obra, odrade djela ljuska. Pa mu kaže dobro i uradi dobro, jokbel minhu, uzima se u obzir, to ide na, na nekakvu prestaciju. Ide u eter, ako kaže dobro, a uradi loše, ne jokbel minhu, nećemo biti prihaćeno. I zato se ima sastoji, znači ima se, draga moja braća, sastoji od tri rukna. قول باللسان وتصديق بالجنان والعمل بالجوارح والاركان znači govor jezikom i vidim ste ljude koji primaju islam ima jedan kanal na, sredi, na satelitu zove se, piše na njemu muslim, islam pa ovi englezi iz Franska primaju islam ovaj viće ashedu oga ashedu ashedu ashedu ashedu ashedu nije lako izgovoriti znači nije ni jezikom lako izgovoriti ha? taj iman ulaziš u nešto, to je kao da kožu mijenjaš. Iz jedne kože ulaziš u drugu kožu. Pa je to znači Haulu bin Lisan. O tasniku bil džanan. Znači potvrda srce. O na amelu bil džavarihi o arkan. I da to čovjek svojim, znači organima tijela potvrdi. Bilo koji rukna od ovoga rukna, od ova tri rukna podela, Ima i kršćana i židova koji su humani, jel tako? Ali kažu da je Uzair ibn Allah na uzubila. Ili kažu da je Isa Bog. Ili ne znaju kako ime, koliko ime. A zapravo su humani, vole pomoć. Imaju znači emocijalni su, vole pomoć. Učestuju u nekim humanim projektima. Hoće li toga korist imat? Neće. Drugi ono što kod nas Božo kaže, u mene je čisto srce, aman, aman. Ko ti je, koji ti je to jednu slagu Kako ćemo znati da je čisto? Ja. A možda je stvarno čisto. Možda onako čovjek zalegne. Sve mu domora ravno, nikome nije hasum i tako dalje. Međutim, nikad nije kazao la ilaha ila Allah. Nikad nije kvalio. Ima li korist od toga? Ili odrat, ovaj kvalja i rekao la ilaha ila Allah, on budatik. Hoće imat korist. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار Munafici znači u najgorim derekadima džahennama biti. Zašto? Zato što su htjeli da prevare Allaha Đalešanu. A zatim vjernike. I da kamu ila salati kamu kusara. Kada hoće da klanjaju to jedva. Toliko su vjeni. Jura unen nas. Samo etka ljudima treba da, znači, ovaj zamažu oči da i ljudi vide. Vole jed kuruna Allahe illa qadira. Allah spomnio samo kad je za pare, potrebno kad je, da dobio neke, znači, ovaj, korisne, dunjavčke stvari koje mogu napred bolje kasva njegovom dunjavčkom životu. Dok mu'min uživa u tome. I zato je jako bitno da čovjek svaki mu'min ima ova tri rukna o kojima smo malo više malo prije govorili. Dalje, dalje, draga moja braća i sjedne sestre, ko hoće da kaže, ja sam mu'min, mora dobro da zna zaista šta znači la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Arabi predislamski su tako dobro baratali, braćo draga, sa arabskim jezikom. Da im je Allah žele šanhu dao mu'ađizu preko arabskog jezika. Znači, tako su bili jaki, ali je opije taj arapski jezik i ostaje bez teksta. I oni su dobro znali šta znači la ilaha illa Allah. Da je to prvo nijekanje svi vidova širka. A nakon toga potvrda postojanja Allaha subhanahu wa ta'ala. I zato je došao rođa kod Ebu Džehala i rekao mu Ebu Džehala. Allah te sad. Evo ja i sad ti sam, niko nas od te tvoje bagre sad ne može praći da pričamo. Kaži mi Boga ti. Al Muhammed on sadik, al kadi. Jel Muhammed istinu govori on laži? Kaže, vajha. Wallahi inna Muhammed on sadik. Allah mi kaže, Muhammed je na istinu. Ebu Džehl, znači vođa to kufra u Mekke. Nego je taj imenat ti danas vidiš jeste drugi sad, ja neću ti nazad klanjam, <laughs> koga je to prko sviš? Malo nešto kada je živio, ja sam danas vidio čovjeka, draga braćo, ali ne zna metodologiju, sve mi palo, zaboravio sam sve, ne znam, plavo ništa, kako da mu priđem? Čovjek je znači donio, on nikako nije donio početni tekbir, on je svezo ruke, a radi se o starijoj osobi onako po vanjštini jako blistavoj osobi, onako česti insan, Allah najbolje zna. Ali on je nekad davno prije Bendije zalijetio i nije donio početni tekbir. I on je otprnio sve ostalo. Sad ja kontak, ja sam tamo htio da počne sa njim, dok sam ja vamo svoje ozbje krio, dok je on tamo neke sunete obavio, izgubim se dedo svidika. Znači, nema čovjek predstavu da nije donio početni tekbir. To je najbitnije u namazu. Znači, on nije ovaj ušao u namaz nikad. A već, ko što se kaže, rekom, došao, došao jedan, pitao je Fendiju, kada je Fendija, možete kada zapisati. Kaže, ne može, Bože, sad ću vam napred to pitanje. Kaj, kako ne može, ja sad planim? On mislio, kad bude bez zapisa, kada je odmah se slagirati? <laughs> Pa što ne može, ja sad kranjam bez abdesta. On misli, može da ne može ono. On ne zna da je to šan, da moraš imat abdest da bi mogao prijeći onda u drugu fazu, a to je namaz. Pa je jako bitno, draga braćo, ko hoće da uživa u imanu, da ima ispravnu predstavu o tom imanu. Da ima ispravnu predstavu o Allahu subhanahu wa ta'ala, što ćemo malo kasnije, a onda da zna kako da se održava taj iman. Jer kada je došao, Ebu Sufjan je pitao neke ljude koje je susrećao. Ili je poslao čovjeka da pita neke muslimane šta se dešava s ovima koji prihvate islam. Ima neki koji ponovo to ostavljaju. Pa mu je bilo rečeno da nema, da nije zabilježen takav slučaj. Kaže, to je ono kada se, kada se iman ovije omota oko srca. I vi kad pogledate, draga braću, u globalu, ashabi, koji su bili na medreške kod poslanika, ali se ratu u šalan. I prošlo je 13 godina medreše u Mekke, a zatim 10 godina u Medini, 23 godine se školovali, da bi dobili diplomu, da su završili poslaničku medresu, uglavnom se vidi da niko od nije promupo na kraju. Dok oni koji su onako dolezli ponekad, ili misli da će preko kompjutera postati šehovi, jer preko knjige oni su onako pravili belaje. I danas ima takvi, ja ih zovem Beduini 21. vijeka. Utrče i odmah, ili su najveći muslimani, ili dođu s nekim idejama, Ja mislim da je bliza, i bliza neka nas dume. <laughs> I ne bih rekao da Bog sačuva. Jer Allah Želešanu kaže za, za sveke žena, kaže inne kejde hunne adin. Inne kejde hunne adin. Šeitanske, kaže, ženske sveke su opasne. Znači, toliko žene mogu napraviti spletke, a kaže inne kejde šeitani kana da'ifa. A šeitanske spletke, lak, slabe. Lako je da skarikati. Ja. Pa tako Isa nekad može napraviti takvu spletku da je šeitan kaže šta ovaj hoće iši. Ja. Pa je jako bitno, znači da se upozna taj iman, da se ima predstava o tom, o tom imanu, da bi se u tom imanu uživalo. Prvoši se kod imana muslima, da je kazao poslanik ali salatu wasalam, kaže, zaqa famel imana, من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم نبيا kaže, osjetit ćeš slast imana ko? Ko bude zadovoljan sa Allahom kao gospodarom. Islamom kao dinom i Muhammedom sallallahu alaihi wa kao rasulom. Da si znači, zadovoljan da ti Allah gospodar. Znači da imaš ispravnu predstavu o Allahu žendešanu. Da ne kažeš ko neke stare mene, svaki moj Bože. Nije to Allah se tako nije predstavio. Nećeš tako kazati ikada. Kao što ne smiju židovi kazati jedu Allah ima gulule. Allahova ruka je stisnuta. Ne uzubila. Ili kazati Uzeiru ibn Allah. Uzeir je Boži sin. Ili kazati kršćani Isa ibn Allah. Isa je Boži sin. Ne uzubila. Znači čovjek mora imati ispravnu predstavu o tom imanu da bi u njemu uživao. I vidjeli ste na početku, kada smo ulazili ovaj iman, da smo mi imali milion i jednu šubu. Sumnju. Ali ušli smo nekako. Pa svaki bi dan nešto slađi. Svaki bi dan nešto slađi. Ako ispravno kusaš čorbu koja se zove iman. Da se još malo vratimo na početak. Ali ako se vratimo na početak, kad ćemo da završiti? Ali hele, neće, brzo ćemo doći ponovo, smo bili. Znači, ne smijemo biti obmanuti u pogledu imana kao što su bili Arapi obmanuti beduine o kojima smo malo prije govorili, pa kaže Kur'an njihov slučaj navodi, kaže Halet il a'rabu amenna. Evo Arapi kažu i mi smo mumini. Odmah Kur'an ne kaže, pa dobro možda jeste, možda niste. Kulem tu minu, niste vi mumini. Olakin kuru eslemna. Nego recite, mi smo tek islam primili. Volema jedhulim imanu fi kulubikum, jer još uvijek pravi iman nije ušao u vaše srce. Ako se pokorite Allahu njegovom poslaniku, neće vam biti nimalo umanjeno od onoga što ste uradili. Nakon toga odmah dolazi objašnjenje koje je mu'min. Šta ćemo se naći ovdje? Kaže, innama mu'minuna alladina amanu billahi wa rasuli, thumma lam yartabu, wa jahadu fi sabili Allahi bi amuali wa kusihim, ulajka mu sadikun. Evo ga odgovor. Kaže, mu'mini su oni, koji vjeruju Allaha i njegova poslanika i ne sumljaju posle toga. Nema nikakve sumnje. Znači šta ima ima jakin. Kao ćemo da ima jakin? Bore se na Allahovom putu svojim imećima i svojim životima. U rajka mu sadja Evo oni su iskreni. Oni su mu'mini. Znači da si spreman daš svoj metak i svoj život na Allahovom putu, to je znači da ne sumljaš da tamo ima džennet da vjeruješ ispravno u Allaha subhanahu wa ta'ala. I zato kako bilaži imam i Bukhari, čovjeka ubija mušrik, zabija koplje u njega, zadnji moment i njegov, i zadnji, znači, uz, zadnji utisaj ovoga dunjaluka, on stavlja svoju krv na čelo i kaže, pusti u robin kabe. Ne kaže, će ovdje hirurg, gdje su ovi doktor što su vidio ovdje u Sarajevu, bat prvo iz mene, hoće ja preživ kultu, treba sad krvi i treba doktore poslati tako dalje, ili ovako onako. Nego on kaže, pusti tu rob bil kabe, onaj mušik odradio posao i gleda u njega, sa čima ko je sad pobjedio? Kaj je pobjedio sad gospodara li kabe? Zato što je on, znači ispravnu predstavu imao. I on zna da je on sada uspio nešto. Ono što u košak zovu trojka. Znači se, poslanik može biti šehi na Allahom putu. Da bude u kredelu sin a'la. Ubijeđen je u to. Drugi ashab, isto tako kod Buharije, kaže dahir, dahir, nešto izgovara, on ne razumio. Onda kaže, leo leo ištu, ištu, لو عشت لو لو عشت كي أأكل هذه الثمرات لكانت حياتي طويلة. أكو بيا جيبة تقول ده ويش رم داتوها، ليش رم شرافة، شرم داتوها. كاجي توب سدول، لمول بشلو تيو دوك. Zamisli da tebi neko kaže, pojedi šedan zalogaja i baci tu kašku. Talak nije. Urekao bi onoga ko ti govori, ko ti ćeš mene, da nas ja se radeš sam kašika moram pojeti. I zato, zato smo mi danas nervozni, umorni, valja tu toliko kilažu uz za sebo. Nije to lako. Neko je date tri kifre da nosi četak dan, neko daj da nego stavim da malo odmorim. Znaš, a to nije, znači, ni 60 deka, kamo li kilo. Zato, draga moja braćo, upoznati pravo iman To jeste znači onda tek uživati nakon toga. Došao je ashab koji je prvi od poslanika ali je šaratu u šaran. Pet hadisa. Zove se Ebu Amir ibn Sufjan. Rabi Allahu ta'ala anhu. Došao je poslaniku ali je šaratu u šaran. A da napomeni novo bio je znači sabirač zekijata u najopasnijoj zoni u vrijeme poslaničke dare u području Tajipa. U vrijeme odara bio znači zaduzen za zekijat na svaku kratamu. Pa je došao poslaniku, ali salatu u salam, i rekao mu, o Allahu poslaniće, reci mi nešto o islamu, da više nikoga ništa ne pita. Pa mu kaže poslanik, ali salatu u salam, Kul amen tu billahi tum mestakri. Reci, vjerujemo Allaha, rekli smo kako je to vjerovanje, da to ne smije biti površno. A zatim, ustraj u tome. Ustraj u tome, ti si ako Boga, znači, ono, dobio si ono što si tražio. Dobio si ono, znači, što si tražio. Kažemo tada, braće i sredne sestre, ovaj nam iman treba na ovaj dunjavku da uđemo u ovaj dunjavski čender. Na kraju ćemo za, završiti da nam ovaj iman treba na samleti kada nam bude najpotrebnije i da nam ovaj iman treba da bi se mogli plasirati na sudnjem danu u što, bolja, u što bolje prijedjele džene kako ga je Allah džene vada sagradio za svoje pokvode iskrene mu'mine. A prije toga, da onda kažemo kako držati taj iman. Sad je kazao poslanik Ali Salatu Veselam, kul amen tu billahi tu me štakir. Reci, vjerujemo Allaha subhanahu wa ta'ala, a zatim ustraje u tome. Ustraje u tim ibadetima koje si uzeo. Nemo imati kompleks manje vrijednosti. Ali vidi, svi me gledaj, ja sam nijem, kao ćeš ja, znaš. E, pa, svi sad znaju se na musliman. Moraš biti, znači, ponosan sa svojom vjerom. Moraš znati da je to ponos. Ako je ponos na onaj što stoji čitav noć za šankom. I saliva u sred ono što hajva neće. I trčkaja od šanka do večera i tako dalje. I ne donese kući ni para ni zuba. Sve ostavi tamo negdje u fani. A ne zna često ni doć. Ne zna ni kod je krenuo, a ne zna ni doć kući. Nego ga drugi dovedu ili ga donesu na ležima. I on se sad tim ponosim. I on pjeva nije čovjek ko ne voli da, da bude budala, jel? E, s druge strane, kako ti da, da ne budeš ponosan sa svojim imanom? Kad ti ljudi kažu, aj, vid ga, pitaj, jesam ja lopo reče, ne, ne, Bože, sačuvaj. Jesam ja šta ukraće, Bože, sačuvaj. Jesam li ja onako komunikativan, pitaj za mogu komšiju kakav sam, tako dalje. Reče, sve u redu, ti budala kao nije to novo vrijeme. A kod njega nijedno dobro djelo Ama nema, on je kao normalan, kulturan, priprema se da uđe u Evropsku uniju sa svim tim lopovicima koje nudi Evropska, Evropska unija. Pa zato vjernik mora da bude, draga braćo, u tom imanu ponosan. Da digneš glavu visoko. Zamislite, Abija Ibn Ahmed dolazi iz Perziji. Dolazi predsjedniku današnje Amerike. Arapi još nisu skontali šta je tepi. Ovo kad je bilo tepi, ovo se izgubio. Kad ga je vidio Rusten kako je on skromno obučen, veli ovoga ću ja kupiti jednom košuljom. I ovako se protegao i povukao košulju. Šta je uradio Asad? Probao u košulju, kopljen, kaže, mi Arapi ne držimo puno šta ćemo obući i šta ćemo pojesti. Pa, hoćemo morati, to kod nas nije preokupacija. Evo kaže, mi držimo do toga, da što više ljudi iz straha da svjetlo izabimo, da upalimo lampu da je malo bude svjetla. I se skopi dunjaluka prostranstva, dunjaluka i ahireta. Bio znači i ponosan svojom vjerom. I kaže, pazite, ručite me, ovo mi sve što pričamo, ovo pričanje traje 72 sahata, nemoj zaboraviti na sahat. Jer poslije 72 sahata, ili islam, ili džizija, rode glava, ručite me, bolam, pazite šta radiš. To je taj ponos rada, braćo ono što je islamom je velika stvar. I ne mogu ljudi biti uspješni koji ne budu ponosni. Koji se bude skrivao iza, iza sjenke svoje nekakve. Koji ne digne glavu ponosno. Zavisite poslanika, ali se vratu vas sedam. Koji se opteretio sa prvom objevom. Došao i pokriva se. To nas je odmah naredba. Na يا أيها المدثر قل قم فأنذر وربك فكبر صبر يا الله يا الله نمو سنشتا إذا تقول لك ناشا جينا إشبا يا الله إذن I tako dalje. Znači čovjek mora da bude ponosan za svoje vjero da se oslobodi kompleksa. Pogledajte ovih drugih opcija. Oni se ponosi. Pitaš ih kako da se Bog zove, ne zove ništa. Ništa o svojoj vjeri ne znaju, a onda što, neke kape, sajkače, ovo, ono. Pitajte ih, pa znate li historiju te kape i ljudi, bolani? Pa to ne noš ti koji je normalan. Pa to je vama kapa poniženja. To je samo kapa za budale. Zato su vam je izbavlje tako i skicirao da izgleda. Da neke divne narodi su vam. Ali oni ponosni, tako sa svojim krstovima, sa svojim obilježima, sa ovim, onim, a mi muslimani, mi muslimani često, znači ono kontamo, a šta će nam pokazati? Treba se toga našim sestrama poruka. Kad im neko kaže, kad im upati ta bolest, šta će im neko kazati, evo vam sestro šta je kazala dadilja, paralonovi, čerki, u dvocu faraona koji kaže ana rabbukum al a'la ja sam vaš najveći bog ispada je češlja do češlja čirke faraona kaže bismillah u ime boga gospodara kaže jedna od čirki a za nije bismi ebi za nije u ime boga oca on je bog kaže rabbi wa rabbek wa rabbu abak Allah gospodar moj, svoj, svoga, babe, Allah, saže, ja od babi kaza, pa idi, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, moj, moj, moj, što sam ovo moj, kako mi ovo moglo izvesti iz, iz usta, ne, a, nego je rekla, idi, idi, tako i treba da kažeš, dolazi faraon i kaže, šta što ti malo prije pričala, kaže, rekla sam, da je moj, tvoj gospodar Allah, kaže, nešto tako možeš proći, pa ti poslao, ja sam poslao, hm. Petro djece sa gasa vraća u, u, u, i sestre u zagrijano ulje. Koje ključa? Ali se ne ostavlja ova vjera. Ne ostavlja se ova vjera. Petro djete kaže, istri ja umeje fa inneki ale l'haq. Strpi se majko moja majčice, ti si na istini. To je treći slučaj kada djete progovorilo. Pa je rekla faraonu na kraju, imam jednu molbu, kaže, <laughs> Zašto? Kao sam ja, zato sam ja ovo sve radio, da ti se ti svoje ideologije odrekneš. Šta ti je molba, kaže, kad ima nešta stržiš, da ove kosti moje djece i mene staviš u jedan kabor. Pa je uslišao njenoj dobi, njenoj molbi. Pa kada je poslanik, kada je sada tu ostana bio na mirazu, osjetio je iz jednog prijedela ženeta specijala biris. Pa je rekao, ovo Žibriju, šta ovo, otkud ovo sad? Ovo ima svoju neku pozadinu. Kaže u Allahu poslaniče, to je miris koji dolazi iz pravca mjesta gdje je faraonova tadina njegovi čerki i njene vrste. Allah joj dao posljedno mjesto u džendetu zbog te ustrajnosti najveći je silnik u ti vremena kazati ti si niko i ništa Allah je naš gospodar. E to mora, može samo onaj ko nije opterećen kompleksom manje vrijednosti. Rekao hađač, poznati silni, u vremenu savremenja Hasana Basri o kome govorimo, poručio Hasanu da će mu sutra glavu otkinuti i njegovu krv proliti. Šta je uradio Hasan Basri? Nije rekao bila ni pretplatnike trenutno nebeskog. <laughs> Nego se je Hasan, draga braće, lijepo upao, namisao se, pripremio se za, zna da Hađač, kad nešto kaže, do njega je 2 plus 2, više od četiri. Pa se namirisao, dolazi sutra, džela da ga privede, on ide Hasan odmah, ali je on oslonuo se na Allaha Đelešanu i riješio da bude ponosan do kraja. Ulazi kod Hađađa tako dostojanstven, kada ga je vidio Hađađ u kočiju se. Pogi pa podali se sad i ništa nije jasno šta mu je furno Hasan sad, šta se ovo dešava, sad oni nešanje, oni bi čekaju nared da nešto hađa, kaže, a ne, hađa se ovo ništa. To se na to srce, draga moja, braćo, mora povesti računa da ono bude uvijek zdravo. Zato da je Allah žele u Ala je stavio iz fizičkih razloga i za grudno koša. Daj se ti srce mjesto oka jer je uništo uha. Nek te potegne, zašto se nema više Alija? Nego je Allah dao da je to iznad drugog koša. Pa ako te nešto ovdje isprepi po, po pršima, nekako se može podnijeti. I zato je srce jako važan organ i za dunjavski i za hirevski aspekt, to jeste i za psihički i za tjelesni dio. I na kraju, draga moja, braćo, od ovoga imana, ovaj nam iman treba kada budu najteži momenti. Kada dođu se karakter na Kada bude, znači, duša došla do ugevo. Kada čovjek ne koristi mu, znači, ništa od unjaluka, osim djela. I to dobra djela. E tad mu taj iman treba. Ko će te tada podržati? Ko ti to tada može pomoći? roditelji višu, dajte doktore. Ovi kažu, polite ga vodom. Ovi kažu, ne znamo šta ćemo, drugi se gubi, znoji. E u tom momentu treba da se aktivira taj iman. Pa da ti s tim imanom podneseš ta najteža iskušenja. Da te tada šeitan i iblis se trebali. A ako si imao dobru ahiretsku zalivu, to jeste Ako si imao, znači dobar iman, on će doći do izražaja u tom momentu. Umrijeće sa tim imanom. A ako budeš imao taj iman, nisam ja kriv, kriv je onaj što mi je jasno sve. On je kriv za ovo što tamo. Znači, taj iman, draga moja braća, zato kaže Allah Inna kalu rabbuna Allahu summa istakamu te الله alihimu l-melaike Alla الملائكة vola tahzanu ولا adeširu وأبشروا بالجنة التي kuntum tu'adun kaže oni koji kažu naš gospodar je Allah zati uštri u tome doće i reći e ovo je naš ono što Arapi kažu nauke pušahe ovo je znači ona, ono, ono povuku odakle mi hoćemo da izvadimo, a to je, znači da meleci dolaze na samrti. U skupinama, zajedno sa melekom smrti i kažu čovjeku, ne boj se. Nemoj tugovati, mi smo tu da ti napravimo, znači, raspoloženje, raduju ga džennetu i opisuju mu njegovo mjesto u džennetu. Opisuju mu njegovo mjesto u džennetu, i kažu mi smo tu zaduženi da budemo sa tebom u ovim najtežim mukama. Da sa tebom idemo u kabur. Da sa tebom budemo proživljeni. Da sa tebom preko sila suprije prežimo i sa tebom u žemlje zajedno uđemo. I zato kada vjernik vidi te meleke, osjetit će jedan rahatnu smirenost. Pa će poželiti, pa će poželiti da umre da pa će poželiti lika Allah. I zato kaže poslanik ali šratu u sram, men ahabda lika Allah, ahabda Allahu lika'ahu. O men kerihe lika Allah, keriha Allahu lika'ahu. Ko želi susret sa Allahom, Allah poželi susret sa njim. Ako prežire susret sa Allahom, i Allah prežire susret sa njim. I onda ta takva osoba mu'minska i ta plemenita duša izađe na najbolji smireniji način, to tijelo bude blistavo i to tijelo bude samo posebi keramec, da ljudi vide kakav je odraz tog imana koji se aktivirao u zadnje znači momentu. A onda, draga moja braća, od tog imana imamo koristi na onome svijetu. Zamislite samo jednu kuću koja je ozidana od cigli koje su od zlata i srebra. Zamislite samo tu malku koja je od miska. Zamislite samo tu fasadu koja je od bisera. Zamislite mladu džennesku koja ima harinu i na njoj 70 boja. Hajde ti deset nabroj da se ne pomiješa, ja se hran dok jameta. To je džennet. Ta hurija koju ni velek, ni znači ni džin, ni insan, niko je nije dotakao, dotakao. Pritrenjena za stanovnika ženeta. Da nam ne bi sestre pozavidile, one će biti te hurije u ženetu. Znači, sestra muslimanka koja umre na imanu, ona će biti predvodica hurija, ona je ta narbija. Ona je ta, znači, s kojom je, koja je najljepša u ženetu, ona postrojava, postrojava ostale hurije. Da ne bi žene kazale i sestre naše, pa vi stalo nekim svojim tamo čejitima, ljepotama, a gdje smo mi u svemu tome? Allah žele šanu, zato će dati da odježene žene budu u koje su patile na dunjaluku, kao što je Asija i druge mu'minke, da budu žene naših poslanika u žennetu. Znači svak će imati, svak će imati znači specijalna uživanja u žennetu, I kada bi pričali o džennetu, draga braćo, ovaj, od onoga malo skromog zadnja koje je kod mene, mogla bi nam pilja udariti od radost na usta. Ali vrhunac te nagrade i zato kaže poslanik Ali Sarad u Sarad, da će reći stanovnici dženneta, kada uđu, kaže stanovnici dženneta u džennet, a hadis je kod muslima i prenosli ga Suhejb, so, Reče Allah subhanahu wa ta'ala, imate li moji robo još kakve potrebe? Ima, imate li potrebe kakve još? Pa će reći, o naš gospodaru, da nam naša lica nisu činio svjetli, za nas nisi uveo u žennec i spasio nas od vatre, a zadnji će, kaže, biti odgrnut hijab. Pa će se ukazati lice Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa će to biti najveći užitak vjernika u džennetu, da gledaju Allaha subhanahu wa ta'ala lilladina ahsanu husna wa zijade oni koji dobiju taj užitak žendetski i zijadu, to jeste višak kažu mu fešteri, to je gledanje u lice Allaha subhanahu wa ta'ala draga moja braćo vi znate da na, na dunjalku kažu ako ne znaš šta je dobro znaš šta je jeftino ili kineza nije, znaš šta je skupo jer uvijek ono u što se puno ulaži Ono je tako skupo. A ono što tako, jel, slati na brzinu u Kini, to se može, jer brzin, brzinu on sada tjeftino je i ode, ali nema tu trajnosti. Inne sil'at Allahi galije, inne sil'at Allahi džennet. Allahova roba je skupa, a Allahova roba je džennet. I zato, dragi moji brate i prventa, sestro, nemoj sebi dozvoliti nemoj prokočkati ovih 60 ili 70 godina, što je prosek ovoga našeg umeta, da izgubiš vječnost. Da izgubiš najbolje društvo koje se sastoji od poslanika, šehida, uleme, bogobojažni, to je najljepše društvo. Nemoj izgubiti tu priliku. Jer ovaj dunjavuk, na njemu su samo lahadar, samo trenuci nekakvi uživanja za vječno uživanje. Za vječni žene. Nema tamo ni ovi ibade da kao što je hađ. Nema žihada u žene, nego je srca srće tamo. Nema namaza. Nema posta, ne moraš tam biti da udoš. Niti ponedljak i četvrtak i tako dalje. Nema napora, samo užita, nema spavanja. Nego samo, samo znači užitak. Ali to moraš vjerovat, nije to rekao Bilal Bosnić pa da traješ od njega se uzima i oduzima. Nego je ovo rekao Allah žele šanu. Ovo je kazao poslanik Ali Salatu od Salam. Pa ti već to priznaješ, klanjaš, što znaš u džavi ako sumljaš? Znači ti si opredjenje već. I zato samo jačaj sad dozu. Pogledaj jel ti sve pritušći si rade dobro, da li ti akumulator, da li su znači kleme dobro raštimane. Da li sve funkcioniše i uz Allahov pomoć, ako ustraješ na tome, ne boj se. Ne boj se, ti ideš, ideš prema džennetu. A evo, hajmo na kraju da završimo. Odvoljimo se predavanje, ali tako? Odvojili se. To već, dole, već ovaj, poruke dole, dolazi. Možda si već planirao ovo ili ono. Ali hajde prodaj ovo svoje predavanje. Nešto sam ja govorio. U crnu možda noge osnovio se, ali hajte proširi ga koliko vrijedi za tebe, pa da ti platimo to, a da nisu ovo čuo. Oči ti je nekakvu smirenost. Ravno, sve sad to mora, jel tako? Sad da teko kaže, e, hajmo još žešće, ima snage, zato što je malo energije, sad možeš upaviti na ključ. Ja. E, to je taj iman, to je taj džender. Ovdje nema, znači, dosvijeda i dvosvijeda. Ovdje